Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Današnji gost nam je Željko Bradović ispred udruge Dragovoljaca Domovinskog rata, a inače ispred e, inicijative za pronalaženje bolje lokacije za odlaganje otpada e, na Babinoj gori. Lokacija kao što znate još izabrana 2006. E, godine kad su članovi Županijske skupštine prihvatili da se ta lokacija budućeg centra za gospodarenje otpadom nalazi na Babinoj gori. U srpnju 2006. godine bile su predložene tri lokacije, to je bila Babina gora, Okić i Lemić brdo i izbor je pao na ovu Babinu goru u kojoj ćemo mi danas malo više pričati. Studija o zaštiti okoliša je napravljena, sada ima i tu nekih pitanja. Evo, gospodin Obradović će malo ispričati nešto više o ovoj, ovoj inicijativi, zbog čega i kako je to sve skupa krenulo. Tijekom prošle godine mi smo imali u našoj emisiji dosta gostovanja stručnjaka iz Karlovca, Karlovačke županije baš vezane za zbrinjavanje otpada, što je bilo dosta izazano i sa nezadovoljstvom građana vezanim za odlagalište na Ilovcu koje je sretno ili nesretno rješenje, pa evo svima nekako pao kamen sa srca kad je konačno došlo sada ta Babina Gora ona je u biti evo, još 2006. godine najavljena da će biti sagrađena i proraditi 2008. ili možda malo realnije 2009. godine. Znači to bi trebalo za nekakvih godinu dana proraditi. No evo oko te Babine gore dosta su se tako koplja lomila. Dobar večer. Dobar večer. Kao ovako jedan od ljudi ispred ove inicijative branitelja koja se evo pojavila protiv e, izbora te lokacije i za promjenu možda dakle nekakve e, alternativne lokacije, možete za početak nekako približiti e, gdje se uopće nalazi Babina Gora. Ja pretpostavljam da dosta naših sugrađana i slušatelja niti ne zna točno gdje to je. Mi nismo zaduženi da bi iznalazili alternativu. Ja mogu predložiti bolji koncept pristupa gospodarenju otpadom, a struka bi trebala reći da li postoji alternativa ako ne postoji bolji koncept. Babina Gora inače se nalazi u gradu Karlovcu što mnogi Karlovčani ne znaju. Cerovac pripada gradu Karlovcu, Tušilović, znači to su rubni dijelovi grada, a samim tim i brda Babine Gore pripadaju gradu. Babina Gore po prostoru ajmo da bolje Karlovčani koji bolje poznaju, na primjer, Kozjeću, da im se lakše objasni, to je kao dvije Kozjeće, ajmo reći tako nešto. Konkretno, to je uz cestu... E, to je na cesti, Tamo ispod Slunjskih brda, koji kilometar napred sa lijeve strane kad se kreće prema Plitvicama. A to je znači tamo negdje prema Iznad Tušilovića, to vam je od Vukmaničke ceste, od skretanja za Vukmanić pa skroz do skretanja za e, Vojnić. Da, to je prilično blizu e, Karolcu. Ja sam ovaj mjerio to daljinom mjerom na Google. A onda sam mjerio, recimo, izmjerio sam od centra Babine Gore do Korane, znači do Turnja. To vam je jednaka udaljenost, znači... koji se radi otprilike udaljenosti? 6-7 km, tako nešto. Evo ovdje napravljena je ta studija zaštite okoliša. Je li tu sve ispoštovano? I dosta smo čitali u medijima da, da će tu biti e, korišteni neke najsuvremenije tehnologije, metode zbrinjavanja otpada i da nema opće nikakve opasnosti. A vi tvrdite ipak e, nešto drugo. Ono e, što je nama predstavljeno, to je bila i što je nam je bilo dostupno, to je bila studija izbora lokacije. Iz tog dokumenta se jasno vidi na koji način se misli gospodariti otpadom. Tu se jasno daje do znanja da će biti e, zastupljena jedna zastarila metoda gospodarenja otpadom, znači e, njegovim deponiranjem u ogromnim količinama. E, prva varijanta je bila izgradnja regionalnog centra za potrebe šire regije Republike Hrvatske. Ne? Ono što ljudi u Karlovcu ne znaju da nama poneste na Ilovcu prostora upravo zbog toga jer mi to i danas radimo. Ne? Karlovac iako proizvodi najmanje smeća, smeća u Republici Hrvatskoj, najviše kod sprema. E, to su tablični podaci do kojih smo mi došli putem interneta. E, Karlovačka županija i Alinsko-Senjska su prezadnje na toj rang listi. Županija koje proizvode kudikamo više smeća od nas. Stoga je malo nelogično da u gradu ne postoji interes e, da neko postavi pitanje zašto to je, to baš tako mora biti. Ne? Mislim da ovaj problem sa Ilovcem je upravo zbog toga i nastao, ne? Da je vjerovatno došlo do zatrpavanja enormnih količinama otpada sa strane, koje u principu mi ne proizvodimo. Evo, ovako pućemo jedno pitanje gradskim vlastima, da li je baš to tako moralo biti. A možda mi onda sada evo reći, šta je vas e, ponukalo da se okupite ovu inicijativu za, evo, kako ste rekli, za pronalaženje bolje lokacije za odlagalište otpada? Sam početak toga je godinu i pol unazad. Ovaj, ovaj, ova inicijativa oko svega toga nije započeta sada, to je e, e, e, započelo prije godinu i pol dana kada je građanska inicijativa Tušilovića pokrenula potpisivanje peticije za iznalaženje bolje metode, ne želeći praktično odlagalište otpada na Babinoj gori. Nakon toga kompletan taj posao oko iznalaženja lokacije je kompletan uvid u nekakvu dokumentaciju koja bi eventualno upućivala tko stoji iza čega, e, ljudima nije e, podastrijet. Čak šta više, postoji opravdana sumnja da se i obstruiralo. Pa tako, na primjer, u jednom momentu i čak zahvaljujući ljudima koji su radili u mjestnom odboru, Tušilović e, došlo do nestanka peticije koja je već bila potpisana. Protiv, e, protiv, protiv, odlagališta na Babine gori. No međutim, evo, potegnuta je ta nova inicijativa, mi smo u zamahu da možemo sad otvoreno reći da se protivimo tome i da imamo određene snage. Znači, jer do sad se je sumnjalo da postoji volja naroda da se tako nešto na Babinoj ne napravi, ali sad mislim da više sumnje nema. Znači mi smo organizirali potpisivanje peticije na široj regiji okolo Babine Gore. Na, Planirate ići okolo... sa peticijom dakle, na cijelo područje grada s obzirom da malo kasnije ćemo reći zbog čega e, i kako se to veže, reflektira ta Babina Gora na sam Karlovac. Dakle, ne, ne ono pozitivno riješit ćemo se smeća, nego na onaj onu negativnu stranu. Pa gledajte, ja sam razgovarao sa ljudima koji su me pitali zašto to ne organiziram takvu jednu in, inicijativu unutar samog grada, budući da je problem vezan za grad. To je dobra ideja. Na taj način bi se ljudi još bolje upoznali s problemom koji je vezan za grad, a vjerovatno bi i dali i svoje mišljenje o tome, a možda bi pripomogli cijeloj toj akciji da do takvog jednog devastiranja prirode ne dođe. I hung up on opinion. koliko je vas uopće uključeno aktivno u cijelu pa priču? E, gledajte, sama inicijativa je skup šest, šestoro građana ne, sa područja gdje mi živimo, a braniteljima daleko veći broj ne. E, vi znate da je na, taj dio grada došlo puno ljudi iz e, Bosne i Hercegovine. Strukturi tog dijela življa normalno ima i puno brani koji se aktivno su uključili sada, a i prije, znači prije godinu i pol kad je ta akcija u, principu i krenula iz naselja Tušilović. Vi ste u stvari najbliži tamo e, cijeloj lokaciji, makar evo koliko ste e, rekli da e, nisu tu ugroženi samo građani koji tamo žive, nego priča je malo šira, malo ozbiljnija nego, nego samo dakle, lokacija Tušilovića, Vukmanića, Vukmaničkog Cerovca. Možete reći on, zbog čega? Pa gledajte, budući da je Babina Gora bogata izvorima vode, normalno da i u podzemlju Babine Gore je za očekivati veće količine podzemnih voda, a samim tim te vode su povezane sa vodama koje sudjeluju u prihrani vodom grada. Vi znate da se grad dijelom dohranjuje i vodama iz Babine Gore. Ne postoji znači opravdana sumnja da bi se takvim jednim krivim pristupom zatrovala ta voda. To nije neopravdano. A pa što e, kaže struka, odnosno ova studija zaštiti okoliša? Tamo se sigurno bi to bilo spomenuto, bilo bi otkriveno da postoji takva opasnost. Po zadnjim dokumentima koji su nam dati na uvid, tamo se predviđa izgradnja postrojenja i sanacija terena na adekvatan način koliko je to danas moguće tehnikom popratiti. Mi imamo malo drugačije spoznaje o građi Babine Gore od onih koje prevladavaju unutar one strukture koja se zalaže za odlagalište na Babinoj gori. Mi mislimo da ona studija koja je predočena liječnicima ne sadrži sve prave podatke koji bi u principu trebali biti važeći za ono šta u stvari gore je. Mi sumnjamo u nalaze onoga ko je radio studiju za izbor, za lokacije na Babinoj gori. Osim što sumnjamo, budući da smo gore pa smo bili u mogućnosti i pratiti kompletne radove, smatramo da ta studija ne potvrđuje tu tvrdnju kako se radi o izuzetno geološki stabilnom području koje bi nekakvu, ajmo reći, mogućnost zagađenja pitkih voda koje prihranjuje grad Karlovac e, onemogućilo. Tako jedna mogućnost po nama postoji. Mi sumnjamo jednostavno u kvalitetu izrade te studije i mislim da bi trebali e, o tome porazgovarati sa ljudima. Studija se nalazi na internetu. vidjeli ste o čemu se tu radi. Pa ovako sad ovo se ispada kod da ne postoji neki lobby koji se zalažu za izgradnju odlagališta na Babinoj gori bez obzira na sve probleme i opasnosti za taj vodoopskrbni sustav Karlovca. Imate li nekakvi saznanja o tome ili... Pa gledajte, ja sam... Ali imate sigurno neke sumnje. Gledajte, ja sam prije neki dan bio na jednom prosvjednom skupu ispred vijeća u Zagrebu, ispred e, zgrade vijeća Europe, gdje smo se organizirano na nivou Republike Hrvatske našli s istim problemom gdje smo pokušali tom istom vijeću reći da ono što se priprema i taj način pristup gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj nije u skladu prvo sa onim krovnim dokumentima koje je Republika Hrvatska izradila. To vam je strategija o gospodarenju otpada, a to vam je i pravilnik o gospodarenju otpadom, a to je konačno i zakon o gospodarenju otpadom. A najbolji primjer tome vam je i informacija koju imate na internetu, na primjer grada Osijeka koji je isto tako odbacio takav jedan koncept s obrazloženjem da to nije usklađeno sa pravilnicima, zakonom i sa strategijom Republike Hrvatske. Nije to samo u Karlovcu, to je problem očito na mjestima gdje se takvi regionalni centri trebaju graditi i mi smo pokušali doći do odgovornih osoba koje su zadužene za pratnju tog programa. Međutim, te odgovorne osobe uporno odbijaju sa nama pregovarati to ne pregovarati nego razgovarati. A koji je razlog? Opće, nas saslušati. E sad, koji je razlog? To znaju oni, a mi možemo samo sumnjati. Mi sumnjamo da se radi o jednom konceptu puštanja jednog interesa multinacionalnih kompanija da jednog dana zagospodare tim našim resursima koji su nam preostali. Pitka voda je budućnost ove zemlje, očito da se sad ne vodi dovoljna briga toga. Imam tu sa jednog e, web portala da postoji sustavni plan uništavanja pitke vode od multinacionalnih korporacija kojima interes takav da se u budućnosti ne pije voda, dakle da se zagade izvori pitke vode i da se uglavnom da, da, da smo prepušteni na kupovinu vode u trgovinama, dakle onda se može tu manipulirati cijenom. Mi pratimo situaciju koja se e, događa u drugim zemljama u tranziciji. Tako imamo podatak da bi uskoro u Republici Hrvatskoj isto tako trebalo doći do privatizacije, to jest do potpisivanja koncesija stranih tvrtki nad našom e, komunalnom infrastrukturom. To je podatak koji bi trebao postati aktualan. Šta to znači? To znači preuzeti upravo kontrolu nad gospodarenjem otpadom i za nas na jedan poguban način gdje nas se u principu lišava takvim jednim krivim konceptom gdje nas se, pokušava e, riješiti e, vrijednih sirovina i u principu osim što se rješavamo tih sirovina još i trujemo pitku vodu. Ovo što se sad događa na Babinoj gori nije ništa drugo nego pokušaj da se uništi jedan prirodni rezervar pitke vode koji se nalazi ispod Babine Gore. Malo Karlovčana zna da sjeverno od Babine Gore postoje i izvori mineralne vode. Sigurno da bi stručnjaci trebali reći di je to začetak tih mineralnih voda i da li je Babina Gora isto tako vezana u taj e, sistem prihrane tih mineralnih voda. America, the so-called land of our dreams. We must be the aliens. You're either out, but you can't pay if you wanna get in. Thousand holy delusions, all lined up for you to buy. Just look at the president hear what your friends get shot on TV each night. fucking front door. Just keep them fucking paranoid. Keep them down and they keep hating on what they don't know. Just keep fucking brainwashed. I got money to buy all oh, no. Malo smo pričali o tome općenito e, konceptu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, a poglavito u Karlovačkoj županiji, da je tu nešto krivo. I e, vi držite da postoji neki alternativni koncept sa tim e, gospodarenjem otpada. O čemu se tu radi? Nije jedino voda problem. Problem je vezan uz sam pristup toj lokaciji. Babina Gora je prije svega jedan prekrasan šumski kompleks. Pun potoka, znači jedan raj na zemlji kojega ljudi u Karlovcu dovoljno ne poznaju, pa prema tome nije ni nekakav interes preveliki iz samog grada za taj problem. Ako neko odredi e, izgradnju takvog jednog centra u nekakvom šumskom kompleksu, normalno da se tu podrazumijevaju odmah i e, veći zahvati na same šumi, znači sjeća većeg kompleksa šume, što sigurno nije zdravo ni za šumu, ni za ona naselja okolo, Babine gore, a konačno ni za sam grad Karlovac. Čujte, problem zelenih površina je sve izraženiji. Ne? A u budućnosti to će biti još veći problem. Šumu odvojiti, lako je posjeća, ali teže je odgojiti. Ovo što se tiče tog alternativnog koncepta. što se tiče alternativnog koncepta, mi ne nudimo novu lokaciju, mi nudimo novi pristup, a to je bezdeponijski pristup gospodarenju. U Republici Hrvatskoj taj takav pristup ima otok Krk koji ima taj koncept bez deponije znači gospodarenje otpadom bez to, to, to podrazumijeva znači recikliranje otpada u domaćinstvu, znači tamo u domaćinstvu, u industriji, na radnom mjestu, tamo gdje otpad nastaje. To je pravi e, e, pristup gospodarenja. Na taj način ćemo sačuvati ono što je vrijedno, znači što predstavlja izuzetno vrijedne resurse, a automatski ćemo sačuvati prirodu. Jer vi ako vratite nazad papirnati otpad u industriju, znači da ste praktično sprečili seću šume. Tu je problem kako to na određenim mjestima gdje postoji problem otpadom, ne, kako da narod prihvati takvu jednu koncepciju i da se počne ponašati u skladu sa tom koncepcijom. Koliko smo mi informirani, sve se u principu da napraviti i to je u principu jedan sistem koji funkcionira na sistemu nagrade. Znači onaj ko adekvatno brine o otpadu i reciklira taj je nagrađen, a onaj tko ne brine, taj plaća. Vidimo da život iz dana u dan postaje sve skuplji i onda je lako razumjeti da taj sistem može funkcionirati. Dobro, to, se već sad vidi s ovom pet ambalažom i sa aluminijskom i tako dalje, da, je u biti taj sistem sa nagradama da, da funkcionira. To je izuzetno, izuzetno hvale vredan koncept, a treba ga primijeniti na kompletan otpad. Normalno da to, to zahtijeva i edukaciju stanovništva i e, bolju organizaciju komunalne službe, ne, ali e, na kraju to e, ima svoju učinkovitost e, kroz financijsku opravdanost. Ne. Rekli smo oko, oko ovoga izbora same, samog odlagališta na Babinoj gori, dakle da, da tu ima i dosta politike upetljano u to. Pa evo, e, naš e, ministar Vukelić, on je upravo iz e, Vukmanića, tamo iz, odnosno Vukce, uglavnom iz tog područja gdje, sam, gdje će se nalaziti ako se sagradi i to odlagalište. Pa kako on reagira općenito na cijelu tu priču oko same izgradnje odlagališta, odnosno na ovu vašu inicijativu? Pa čujte, s njim, imali ste, ja, ja sam neke, razgovarao ono? prije neki dan sa ministrom on je nama, nas pokušao uvjeriti da se u, stvari radi o jednom ispravnom pristupu. Ja mislim da to nije dobar pristup i svoje mišljenje sam osobno i rekao. E, kontaktirao sa njim sa željom da se on priključi toj potpisivanju peticije, međutim on misli drugačije, pa prema tome je logično da nije peticiju potpisao. Moj prigovor ministru bi bio ovo. Možda je trebao malo više pokazati volje da sa ljudima iz grada malo bolje educira stanovništvo, oko celog tog problema, jer mislimo da je ta edukacija izostala. Evo, ja, jedan primjer ću vam reći ovako što se nama događalo. Konkretno meni se dogodilo, evo, ja sam nazvao kad sam za cijeli taj problem naz, e, saznao, ja sam nazvao predsjednika mjesnog odbora, barem su mi rekli da je taj čovjek predsjednik, ne, i pitao sam ga, budući da živim na samom rubu Babine Gore, ne, pitao sam ga šta, e, e, e šta u stvari to je i o čemu se radi, Čovjek mi je rekao da to nije naš problem, da je to problem nekog tamo Okića. Ne. Spustio mi slušalicu praktično. Ne. Znači, to pokazuje u principu da mjesni odbori nisu bili uključeni. Budući da su to ljudi sve sa mm, područja Babine Gore, nemoguće da čovjek koji živi tamo godinama ne zna di je Okić. Ne. Istovremeno, kad je neko sa Okića pitao ljude šta je sa e, tim planovima oko izgradnje tog centra, onda su rekli nije to vaš problem, to je problem Cerovca. Znači je određena, e, e, ajmo reći, ne, ne baš prefer igra se vodila. malo i prebacivanje loptice tako da se, da, se, malo zamuti voda, da se, malo se kaže. imate li još informaciju o nekim sličnim inicijativama braniteljskih udruga vezanih? Pa uglavnom tamo gdje postoje problemi, tamo se branitelji javljaju. Gledajte, inače problem branitelja što nisu na adekvatan način uključeni. Danas percepcija javnosti je definitivno usmjerena ka penzijama. Znači, da li neki branitelj ostvario pravo na penziju ili nije, da li je to bespravno ili pravno, uglavnom se sve svodi na penzije. To je uglavnom ona ajmo odigrati e, nogometnu utakmicu i gdje su, odbiljniji problemi, e, tu nije bilo. Dio uključenih branitelja je vrlo mali, pogotovo međutim među tim ljudima gore. Mi smo celu tu inicijativu i pokrenuli da se malo čuje i glas branitelja i jer mislimo da imamo pravo. Mi smo ovu državu stvarali pa prema tome mislim da imamo pravo sudjelovati u takvim bitnim odlukama kao što je izgradnja jednog takvog centra koji po našem mišljenju može biti opasan ne samo za ljude gore nego i za širu regiju. Thank you. kompletna Babina Gora je odabrana kao ta makro lokacija, znači to je ukupna lokacija, a na kojoj bi onda bili razmješteni dijelovi otpada e, po grupacijama. Pa tako je stizala informacija o medicinskom otpadu, o radioaktivnom otpadu, o opasnom otpadu i komunalnom otpadu. Pa smo imali informaciju da je Okić predviđen za radioaktivni otpad, da je Brezova glava predviđena za medicinski otpad, da je Tušilović predviđen za opasni, a, Cerovac za komunalni otpad. Iz te informacije se vidi da je to cela Babina Gora, ne? Ovo što sam ja jučer dobio je samo jedan mali dio Babine Gore. To je, odnosi se, dokumentacija se odnosi direktno na zgrade centra i na jednu deponiju komunalnog otpada. Da li je to samo ovaj, e, vezano uz e, ovo odustajanje od izgradnje regionalnog centra, pa je ta dokumentacija napravljena za potrebe takvog jednog centra na nivou županije, to ne znam, ali vidim da je tu određena igra postoja. E, mi smo na samom kraju današnje emisije. E, zahvaljujem se na gostovanju. Hvala vam lijepo. ja se obraćam slušalcima ovim putem i želim ih upoznati da ćemo pokušati na nivou grada isto tako napraviti nekakvu peticiju gdje bi se putem koje bi se građani mogli upoznati o kojem se problemu radu, pa eventualno reći svoje mišljenje o tome. Znači to bi u principu bio glas javnosti koji po našem mišljenju je izostao kad je u pitanju ovaj problem. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras. Evo, slušajte nas e, ponovo od e, rujna. Misija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.